Gelo, whisky, Red Bull Na banca não, pô, calma, calma, calma aí, moleque, cê é doido Essa aí já foi Vai! Mais um guerreiro da vida sofrido, olha como o moleque tá hoje. O som nasce uma juju na face, o moleque na brisa do doce. Já subiu minha foto no Face, o iPhone vai descarregar. Faz um pulso pra Tec Felipe, avisa a hora de chegar. Toda ocre que o moleque lança, a molecadinha gosta. Sua loja lucra, morador usa, não continua de dar tá no moda. Ela ela passa na favela instigando todo mundo O alvo dela é os pica Bagulho, passo de ogre Germaneu, tô de good tô de Lacoste Mas se der milho com nós, nós vai soltar no bigode Manda de Red, oi, a de Black ai Jack Daniels manda de Gold Nós tá o ódio e o papai tá forte hoje Passo de ogre Germaneu, tô de good vou de Lacoste Mas se der milho com nós, nós vai soltar o bigode Manda de Red 2, a de Black ai Jack Daniels manda de Gold Nós tá o ódio, o Jorginho tá forte hoje Mais um guerreiro da vida sofrido, olha como o moleque tá hoje. O som nasce uma juju na face, o moleque na brisa do doce. Já subiu minha foto no Face, o iPhone vai descarregar. Mais um pulso pra Tec Felipe, avisa a hora de chegar. Toda ocre que o moleque lança, a molecadinha gosta. Sua loja lucra, morador usa, não continua de tá no moda. Ela passa na favela, instigando todo mundo. O alvo dela é os pica do bagulho. Passo de ocre, Germania, tô de Gucci tô de lacoste, mas se der milho com nós, nós vai soltar no bigode. Manda de red, oi, a de black, ai, Jack Daniels manda de gold. Nós tá o ódio e o papai tá forte hoje. Passo de Oakley, Germaneu, tô de Gucci, tô de lacoste, mas se der milho com nós, nós vai soltar no bigode. Manda de red, oi, a de black, ai, Jack Daniels manda de gold. Nós tá o ódio, o Jorginho tá forte hoje.